Ако се секавате пред две полуки, втората полука беше тоа, конкретно 4 октомври, одделот од неделата, имаше спомнат еден цитат од првоци и цареви, кој што јас ке го цитирам вечерва, и се спомнуваше оној момент кога дошло до поделба на царството, на северно и јужно. Вечерва ќе ќе видиме како дошло до таа поделба. И зошто дошла? Не морало да дојде, иако Господ прорекол, предходно, и на Соломон му го кажал тоа, и после тоа и на Јеровоам, преку свој пророк. Да читаме, да почнеме со читање во 12 глава од прва книга Царе. Прва книга Цареви, 12 глава. Насловот овде во Константинов е разделба на царството. ствари, јас, се извинам, ја би читал од овој превод, затоа што клучниот стих, на кој што сакам да обрнем внимание, овде е подобар, угол преведен. Значи, прва цареви, 12 глава. Ровам, Кој беше Ровоам? Ајде да се подсетеме, почнува главата со Ровоам. Тоа беше син Соломонов од мајка Амонка. Може, е, малко да се подсетиме во 11-та глава, е, уште не сме почнали. Во самиот старт на 11-та глава, царот Соломон засака осен фараоновата керка, значи и многу жени тугинки. Моавки, Амонки, Едомки, Сидомки, Хитики, инако како би ги собрал илјада, мислам. <laughs> Овој бил од мајка Амонг. Оно што е карактеристично е што од својата мајка наследил колеблив карактер. Бил непостојан. И сега Ровам отиде во Сихем, се вели, бидејќи во Сихем беа дошли сите израелци за да го зацарат. Че значи, треба да се случи инаугурација негова. Да биде зацарен. Сите се собрани тука. Но за тоа слушна вели Наватовиот син Јеровоам, кој што предходно избегал во Египет и тоа избегал од Соломон. Соломон сакал да го убие кога ја слушнал го слушнал пророштото дека Јеровоам ќе биде оној кој што ќе го земе поголемиот дел од царството, односно дури 10 племија. И слушнал на ватовиот син Јеролом, ова е после смртна на Соломон, се разбира, опасноста на некој начин поминала за него, кога се ногеше уште вели во Египет, значи слушнал и каде што беше избегал од царот Соломон, е вели и самиот стих, и се врати од Египет. Значи тој се наоѓа во Сихем, меѓу мноштвото. Испратија по него, значи го повика, тогаш Јеролом и целото израелско собрание дојдоа и му говореа на царот Ровон Велејки. И сега ќе се подсетам, ќе се подсетиме на оној цитат пред да ги прочитаме овие зборови од 4 октомври таму во пуката, само малку подолго ќе очитам јас, малку повеќе во контекст. Вели племињата долго поднесувале тешки неправди и угнетување од Соломон, кој пак за да си ги задоволи своите расипнички навики, им наметнувал огромни даноци и тешка физичка работа. Затоа, пред да пристапат кон кронисувањето на новиот владетел, сакале да утврдат дали Соломоновиот син имал намера да им ги олесни тие товари. И затоа се собрале и еве што му велат. Че видите, Соломон како почнал, а како во ред, не како завршил, сепак на крајот се покајал слава на Бога, но Каков живот живеел, расипнички живот, во целото тоа богатство, кога, значи, најголемата слава ја доживува значи, Израелското царство, народот. Вели твојот татко, значи сега му се обрекаат, ни наложи тежок товар, ти пак олесни ни го жестокото робство од татка ти и, тешкиот товар, што тој ни, ги, ни го наложи, па тогаш ќе ти служиме. Тој им одговори, Одете си по три дена, дојдете пак кај мене. И народот се разотиве. Значи, по три дена треба да го даде одговорот. Во меѓувреме, значи, царот Ровом се советуваше со старците. Ова не мора да значи биле стари, меѓутоа постари во службата, советници, постари, поискусни, кои беа кај татко му Соломон, значи уште од времето на Соломон. Дојка беше жив и рече, Како ќе ме посоветувате да му одговорам на овој народ? И сега внимавате седмиот стих, на оној на кој што сакаме да обр... сакам да обрнеме внимание. Еден многу добар совет, кој што за жал било отфрлен од Ровам и затоа дошли до подолга. Но што се исполнило оно што Господ го кажал, но тоа не морало. Но Господ го знае Ровам каков е. Кажав што почетокот наследил колеблив карактер, непостојан. И веројатно и бил а, сакал и тој да живее, може би, слично нешто, <laughs> живеот како Соломон. И тие им одговорија, еве го советот, ако ти денес им бидеш слуга на овие луѓе, ева ми се свига, ми се допаѓа во овој превод, значи во другиот не стои така, иако е истото тоа, ако ти денес им бидеш слуга на овие луѓе и им услужиш, ако ги задоволиш и им говориш добри зборови, тие ќе ти бидат слуги во сите дни. Ова е библиски принцип, видим малку долу Служи за да ти служат. Служењето потикнува служење. Да. Еве, ќе прочитам еден стих. Ајде сега ќе читам од Константино, затоа што ми е по-згоден некако за пронаоѓање во Прво Петрово во Новиот Завет, да се подсетиме на едни новозаветни зборови овде, Прво Петрово послание. Во петата глава, пет и шести стих. Така и вие помладите, покрувајте им се на старешините. А сите еден кон друг, препашете се со смиреност, понизност. Зашто Бог им се противи на горделивите, а на понизните им дава благодат. И така понизете се под силната Божја рака, за да ве возвиши во право време. Понизноста е најголемата величина христијанска. Сме зборувале често пати. Ровам испуштил да прими еден многу добар совет. Како што кажав, самото служење потикнува служење. И ако сакате да стекнете доверба, значи советот не бил лош, не бил, не бил насочен кон на намалување или рушење на, негова, на, негова, на, на неговата репутација, мислам и на, на самата положба, нели, царска. А, туку напротив, на тој начин го советувале да ја придобие добрба така народ кој што веројатно многу била разнишена во времето на Соломон, токму поради овие, ова бреме кој што бил, со кој бил натоварен народот. Значи, ако ти денес им бидеш слуга на овие луѓе и им услужиш, ако ги задоволиш, им говориш добри зборови, тие ќе ти бидат слуги во сите дни. Да видиме денеска за нас колко е добар овој совет. За Рован веројатно не бил. Тој доаѓа во Сихем, и очекува да биде зацаруван. И сега вели, јас цар, па зарем не треба да царувам? Како сега треба сега да се понизувам овде, да им служам? Да му служам на народот? А зошто е всушност власта? Во вистинската смисла на зборот, власта му служи на народот, треба да му служи на народот, тоа е. <laughs> ја, ја не би сакал да прекинувам само ради снимањето. А, и Значи, од првиот стих гледаме Ровам отиде во Сихем, бидејќи во Сихем беа дошли сите за да го зацарат. Че значи, ти за да го зацарат. И овој совет е во тој контекст. Никој не сакал да му го земе царството, односно местото царско. И советот одел токму во тој правец, како што кажав, да се а, задобие довербата на народ. Довербата се стекнува токму преку служење. Земет Исус вели, ако во малку си верен, на многу ке те поставам. Че значи, видите како стекнува, се стекнува до вербата, така Господ и уште повеќе ви напредува на некој начин. А тоа го добивате преку служење. Или со други збори, како што кажав, служењето потикнува служење. Но за да служите, ви е потребна понизност. Она што го читавме во Петро послание. А не можеме да не се сложиме дека понизността е на некој начин служи за како масло за подмачкување на меѓучовечките односи. За да тие одат гладко, за да бидат во ред меѓучовечките односи, дали меѓу маш и жена во семејството, дали меѓу браќа и сестри во црквата или било каде, токму понизност е потребна. Колку бракови денеска се растураат заради тоа што еве барем едниот не попушта. Едниот сака да биде по него, односно едниот сака да биде цар во семејството. И Елен Вајд, онай многу добро незин познат цитат, си многу убав цитат, кај што таа вели дека поголемиот број, поголемиот дел од проблемите би се решиле само за 5 минути ако се остават, ако се тргнат настрана себичноста и гордост. Ще се покаже понизност. Раздел бе еден куп денеска. Видете какви статистики гледаме, колку бракови, още малко, мислам, уште малку кон тоа се оди, колку схлопени бракови, толку разводи. Страшно нешто. Највеќе поради гордост и себишност, ништо друго. А еве, да видиме каков пример не оставил самиот Исус, Јован 13 глава. од 13 стих. Вие ме викате мене учител и Господ и право велите, за затоа што тоа сум. Значи да, тоа сум. Јас сум и учител и Господ. И така, ако јас Господ и учител, ви ги измив нозете, ја не престанав да бидам Господ и не престанав да бидам учител со тоа што се понизив и ви ги измив нозете. Тоа е советот и до Робоа. И вие сте должни да ги миете нозите еден на друг. Најме често пати овие зборови ги читаме за света вечера. Зошто ви дадов пример и вие да правите онака како што ви направив јас. Да, до тука е доволно. И прво Јованово 3.16. Значи не Јован 3.16, прво Јованово 3.16. Лесен за памтење, покрај оној Јован 3.16, а исто така многу добар стих, убав стих. Прво Јованово <clears throat> 3.16. тоа ја познавме любовта што тој го положи својот живот за нас и ние сме должни да ги положуваме своите животи за браката. Господ Исус се понизи, стана како еден од нас, слуга, и дури заврши на крстот, го положи животот за нас. И токму заради тоа што тој го направи, тоа не потикнува нас да му служиме. А што друго, ако не тоа? Тука е силата на љубовта. Во покажаната љубов од негова страна на крстот. Затоа реков, служењето потикнува служење. Но Ровоам не послушал, ајде да се навратиме на текстот. Значи, еве, да го прочитаме пак седмиот стих. Советниците, оние постарите, му даваат совет и му велат, ако ти денес им бидеш слуга на овие луѓе и им услужиш, ако им послужиш, и ако ги задоволиш, и им говориш добри зборови, тие ќе бидат слуги во сите дни. Ке ти бидат слуги во сите дни. Но тој не го послуша советот што му го беа дале старците и се советуваше со младите кои беа пораснале заедно со него и кои беа кај него. Не знам колку млади биле овие млади, меѓутоа, со оглед на тоа што робувам кога се зацрел, имал 41 година, значи тука некаде, приближно со моите години, сепак биле млади, помлади, овие старците веројатно биле многу постари и поискусни, како што кажав. И сега го отфрлил овој добар, прекрасен совет од старците и отишел со онаа генерација негова да се посоветува. И им рече, што ќе ме посоветувате да им одговорам на оние луѓе што ми рекоа и кажа, олесни ни го јаремот што ни го наложи таткоти. Младите, пораснати заедно со него, му одговори и рекува, всушност да се овој совет од младите, вака каже им на тие луѓе што ти рекле, Твојот татко им наложи тежок јарем, ти пак олесни ни, кажи им, Значи, тие што така ти кажали, каже им, малиот прст ми е подебел од бедрата на татко ми. И така, ако татко ми ви ставил тежок јарем, јас уште повеќе ќе го натежна вашиот јарем, татко ми ве казнуваше со камшици, и јас па ќе ве казнувам со камшици со железна, со железни боцки. Значи, кога ова би било во денешно време и кога би настапиле како политичка партија со една <laughs> ваква идеја, не би добили ни еден глас, на значи, веројатно кој би сакал вакво нешто, тоа времењата биле други, но сепак ќе се покаже дека народ ќе се одметне од него. Нема да го прифати. И, е, и сега доаѓаат Јеровоам и сите луѓе кај Ровом на третиот ден, како што им беше заповедал царот, велејки дојдете кај мене на третиот ден. И царот грубо му одговори на народот, и тоа грубо. Значи. Не го послуша советот што му го беа дале старците и им го кажа оно што го советува младите. И што се случи? Поделба на царството, само поради оваа горвост, тврдоглавост на Ровоам и непослушување на добриот совет. Не можел едноставно да процени, бил непостојан, бил колеблив, како што кажавме, не можел да процени кој е добриот совет, за да го прифати. Како е со нас во нашите животи? Можеме ли да процениме и како би процениле кога не советуваат вакви или онакви советници? Не мора тоа во случајот се, нели, постарите, како ги тоа не мора тоа секој да биде така. Дали имаме така тесна заедница со Господа за да оцениме, за да согледаме кој совет е наистина добар, а кој не? Какви се нашите мерила? Како ја правиме таа проценка? Многу е битно а, а, од тоа каков совет ќе послушате и каков правец ќе фатите. Гледаме расцеп на царството само поради ова. Господ тоа го знаел однапред, па и го пророкувал. И на Соломон му го кажал. И потоа на Јеровоам, еве, да се подсетиме малку на вториот случај со Јеровоам, значи отвараме во 11 глава и читаме од 29 стих. 1028 Јерувам беше силен човек, Соломон, откако забележа дека тоа момче го бива за работа, значи бил добар работник, го постави за надзорник над задолжените работници од, од Јосифовиот дом. Во на време на Јерувам му се случи да излезе од Ерусалим, по патот го сретна пророкот Ахија Силомец. Облечен во нова облека, тие беа само двајцата во полето. И Ахија ја зеде новата облека што беше на него, ја раскине на 12 делови, <laughs> Интересно како овие стари пророци описно пророкувале. Новата облека ја раскил на 12 делови и му рече на Јеровоам, «Земи си 10 делови, зашто така вели Господ, Бог Израелов. Ете го истргнувам царството од раката на Соломон и 10 племиња ти давам тебе, а едно племе, односно две, нели со Венјаминовото, ке му остане нему заради мојот слуга Давид и заради градот Ерусалим што го избраа од сите израелеви племи. Само заради Давид, на некој начин, и само заради, само заради Ерусалим, останали овие две племи. И ова е поради тоа што тие ме оставија и почнаа да и се поклонуваат на Аштарта, сидомската богинка, и на Хамос, моавскиот бог, и на Милко, мамонскиот бог, и не одеа по моите патишта за да го вршат она што е угодно пред моите очи и да ги пазат моите наредби и моите заповеди како татко му Давид. Тоа го правеше и Соломон за жал, тоа го правил и Ровоам. И го одвел Јужното царство во идово поклонство. Клучниот момент, пак ќе кажам, седмиот стих, неприфаќањето на овој златен совет. Ако им ти денеска бидеш ним слуга, тие ќе ти слугуваат сите дни понатаму. Но гордоста не дозволува вакво нешто. Царот е за да царува, се вели рова, јас вакво нема нешто да дозволува. И ете ти поделба, така доаѓа, доаѓа до поделба. Поради отсутство на понизност, доаѓа до поделби. А спротивен ефект има понизност како што читаме во Прво Петро. Понизете се еден пред друг. Служете еден на друг. Ако ти му служиш на другиот, тоа ќе потикне служење од негова страна. Тоа е библискиот, тоа е христијанскиот принцип кој што е Ровам не го прифатил, а ние треба да размислиме кога ќе се најдеме во некоја таква ситуација. Значи може да биде во прашање бракот наш, може да биде во прашање црквата, може да биде во прашање било кој друг меѓучовечки однос недостатокот на понизност, односно гордоста човечка, она стара наша природа може да доведе до катастрофални последици. Во втора дневник, само за момент да прочитаме мал податок за Рово, малку спомнав од тоа, но втора книга Дневник или втора Летописи, во 12 глава. 13 14 стих. Се зацврти царот Ровам во Ерусалим и царуваше. Кога се зацври, тој беше на 41 година. Ова ми е битно да го спомнам, затоа што ќе направам еден контраст со Јосија. Не одам на зборувавме, која зборувавме за последните пет или колко ја да. Значи, имаше 41 година, а царуваше 17 години во Иерусалим во градот кој Господ го избра меѓу сите племени Израелеви за да го постави таму името негово, мајка му се викаше Ноема, а беше Амонка. Вели во 14 стих, тој правеше зло, зашто него беше насочил срцето свое, за да го бара Господа. Гордост на него бара Господа. Како контраст, кажав, Јосија, на колку години да се подсетиме се зацарил? Овој бил 41 година. Значи, од прилика човек како мене е, гледат. Јосија на колку години се затрен? На 8 години. Тоа е она нешто што мене ме фасцинира кај него е. Втора дневник, значи тука сме пак, во 34-та глава, тука читавме и тогаш, за време на пуката, за Јосија. Или Јошија, како е во овој превод. Еве од првиот па до осмиот стик, да не читаме се, направила една коренита реформа. Јошија имаше 8 години кога стана цар и царуваше во Русалим 31 година. За разлика од Ровам и многу други, тој го правеше она што беше угодно пред очите господови, одеше по патиштата на својот предок Давид и не скршнуваше ни лево ни десно. Јосија, за разлика од Ровам, слушаше добри совети. И ако се секавате, во пуката беше наведено, имало многу малку советници кои што го советувале да оди по правиот пат, но тој знаел да препознае, иако дете, 8 годишно, знаел да препознае кој е добар совет. че значи, видите, некојаш не се праша и годините, вие можете да и на 50 години да бидете како дете во, по паметот, да кажеме, нели? Но е овде гледаме едно дете од 8 години кој што знаело да процени што е добар совет и да направи вистински потек, односно, <laughs> много е едноставно, секогаш слушајте ги Господовите наредби, секогаш сакајте да, сакајте да ја творите Божијата волја, тоа е вистинскиот правец, тоа е, тоа е вистинското нешто. Значи, тој го правеше оно што беше угодно во очите Господове. На осмата година од црувањето свое, бидејќи уште беше момче, почна да го бара Бога на својот предок Давид, а во 20-тата, <clears throat> зашто е 20-тата, кога мислам дека во другиот превод е 12-тата. Ајде баш да видиме. 12-тата е во Константинов. Да. А, мислам дека по редослед како оди, па 18 години, нели, обнова на храмот, доаѓа и на, мислам, на службите и така натаму пронаѓањето на законот, сепак би требало овде да е 12-та година, ред како и да е, во 12-та година почна да ја чисти Јудеја и Јерусалим од идолските светилишта, од посветените дрвја и од извајаните и излејаните идоли. Оние што ги правил и Соломон, заведен од толку многу незнабожечки жени, оние што ги правеле и Ровом, што ги правил Ровом, и многу други цареви. И ги скрши, и ги разби во прав, растурајки ги по гробовите на оние што им беа принесувале жртви. Коските на жреците ги изгоре врз нашите, нивните жртвеници, и исчисти Јудеа и Иерусалим. Во градовите на Манасија, Ефрем и Симеон, дури до коленото Нефталимово и во нивните опустошени околини. Тој ги собра жртвениците и посветени дрвја, ги разби во прав ликовите, ги скрши сите идоли по целата израелска земја и се врати во Јерусалим. <laughs> Каков контраст. 41 година, меѓутоа, ги посоветувал помладите. А, ако се секават, и минатиот пат спомнавме, што доживел Јосија, гледал пред своји очи, како Манасија неговиот дедо, бил одведен во робство во Вавилон, затоа што му бил непослушен на Господа, па како потоа заради маките што ги претрпел таму и во маките што ги трпел се покајал вистински Господ го враќа назад на во царството. Сето тоа Јосија го гледал. Бил малецок, таму бил околу 6 години. А, може би помал, 5-6 години, затоа што татко му само 2 години. Е, да, 2 години царувал Амон. И потоа го гледал искуството што го доживел неговиот татко. После само две години царување го убиваат во неговиот дом. Може би Јосе и бил и сведок на сето тоа, не знам. Но како и да е, тоа биле огромни поуки за него. Се поучил од искуството, Значи и на неговиот дедо, и на неговиот татко, и ги слушал оние малку советници кои што му ги кажувале вистинските совети. А ровам, не послушувајќи овој добар совет, кој што му бил даден од старците, довел до тоа да, да дојде до растет на царството. Дали ние се учиме од нашите грешки? Дали ние се учиме од тугите грешки? Тоа е мудар кој што се учи од тугите грешки. Еве ние имаме грешки, грешки, грешки еден куп, полука од многу животи, во оваа книга која што ни е оставена, токму и за тоа, да се поучиме, да знаеме како ние да, да, да одиме, да, да го живееме нашиот живот. Ако се получиме на тугите грешки, тоа што нема да правиме своји грешки. Ако ги послушаме добрите совети на оваа книга на нашиот Господ, тоа што биде се во ред. Треба да го препознаеме добриот совет, а за тоа потребно е човек да биде понизен, човек да биде спремен да послуша совет. Некогаш тој совет може да ви дојде и од 8 годишно дете. Зошто да не? Ако можел Јосија така добро да го води царството на 8 години. Зошто да не знае и тоа да ви каже, и тој да ви каже, значи тоа дете да ви каже добар совет. А ние треба да биме спремни да послушаме и дете, и постар, и жена, некојаш ќе речат мажите, ајде жена ќе слушам. Меѓутоа, жената знае некојаш да каже мудри зборови и добар совет. Така ли е траче, се смееш, гледам. <laughs> така е. Нека Господ ни помогне да ја скрши нашата гордост, тоа е многу често пати, ако не и најчесто најголемиот проблем кај човекот. И да знаеме, да го препознаеме добриот совет, затоа што препознавајќи го и прифакјајќи го, можеме да да се, да се извадиме од некоја наистина тешка ситуација и да Господ не исправи во нашето одење. Нека му е слава на Господа. Амин.